barakije mwebwe mwese muteze isanganiro kaze muri uyu mwanya uh, w'amakuru mu kirundi duhera kuri izi ngingo nkuru nkuru kuri uyu wa gatatu kigarama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga ruvuga ko ariho intambwe bimaze gushikwa ko ku kuntu abagendana ubumuga bafashwe mu Burundi urongoye sendika ko na pesi urikiyemo abarimu asaba ko umugwi w'igihugu wakoze ico gikorwa cyo gukwiragiza ahandi abarimu mu ntara ya Makamba bosubira ugaca muri iyi ntara kugira urenganurwe urenganure abarenganijwe bivugwa n'urongoye iyo sendika muri iyo ntara iri mu bumanuko bw'igihugu ngo nta ntambamyi yobuza abagore gukora akazi ko kuroba hariho intambwe imaze gutegwa mu bijyanye n'ingene abagendana ubumuga bafashwe mu burundi ibyo bivugwa na kasiye biza bigomba harongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu burundi akaba yabishikirije mu gihe kuri uyu wa gatatu kigarama hari umunsi mukuru mpuzamakungu uhariwe abagendana ubumuga ku isi warongoye urwo runani agahanura abagendana ubumuga kurandurana n'imizi ingeso yo gusegerereza ahubwo nabo bakijukira ibikorwa by'iterambere bo baba bashoboye tumukurikire kuri mikoya ya Evra Havyarimana uyu munsi igenekerezo ya gatatu kigarama ni umunsi mpuzamakungu uhariwe abagendana ubumuga rero mu kuwuhimbaza ni inani z'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga zose zirakorana zikawutegura zikawutegurira hamwe na leta biciye mu bushikiranganji bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira abagendana ubumuga ngaha mu burundi byifashe gute twitegereje ko byari kera abagendana ubumuga ubu mu burundi ubu hariho agahengekezo gatoyi hariho intambwe tumaze gutera kandi yo gushima mu minsi heze mwaravuga yuko abagendana ubumuga kumiriwe dufatiye nko mu bijanye n'indero canke n'amagara y'abantu uno munsi rero ibiriko birakorwa murashima ntitwovuga ko bigeze ku rugero rwo hejuru mugabo hariho ivyakozwe hariho bikeya ivyakozwe byo gushima nko mu byubuvuzi ni ukuri igihe tubivugiye eh, tugatera akamo baratwumviye hanyuma abana tarenza imyaka itanu bagendana ubumuga kujya kw'abandi barabahaye ingene bavugwa nabo nyene bararonswa n'ivyankenerwa mu byerekeye indero idakumira mwaravyumvise haratangurijwe ishure yakiriye abo bana igitega harabayemo ingorane zitari nke mugabo murumva ko intambwe yari yabonetse ni akahe kamo mwotera abagendana ubumuga aho gurondera ibyo bakora baca bafata ingendo yo gusegerereza ndabasabye ngo bame berekana ko bariho mu kwerekana ko bariho ni ugukora bagakora ibyo bashoboye hariho ibikorwa byinshi bashobora gukora bibahesha iteka bigahesha iteka imiryango yabo ikibano n'igihugu mu bijyanye n'indero naho bamwe mu bigisha barungitswe gukorera ahandi muri cya gikorwa cyo gukwiragiza abigisha aho bakenewe barungitswe ahatagira uburaro abandi bakaba byarakoze ku miryango itari mike bafite ikibazo c'iyo baraye bibagora gutonda ku kazi kubera mu mashuri babashize ko ataburara ubuhari hari imiryango myinshi yabigisha iri mu bibazo bijyanye n'uburyo bijyanye n'ingene bashika ku kazi muri abo harimo abakuze ngaha imakamba amashuri babakuye ko menshi yasigaye akeneye abandi bigisha kuko warasanga hasigaye nk'abantu bakuze mbere bamwe bamwe bafise n'ubumuga ukajya usanga rero ayo mashuri asa n'asigaye abuze abigisha ntituzi rero abo bigisha bari muri ayo makondisiyo ko aho hantu babashize bazoshobora gukora neza kuri ico muvuga yuko bagiye kure ubu mwotanga nk'akarorero mukerekana aho bavuye n'aho bagiye eh, nk'abo ngaho makamba benshi bagiye muri komine nyanzaraki hari abari za kiderege habari za rukambasi mu misozi nyene ubona ko hagoye no kuduga n'abagabo agiyeyo vyanka ugasanga bashize abantu b'abapfasoni mu mategeko bakoresha hari ikintu ca rososiyare bataravye ni ukuvuga ko abafise ingorane zitandukanye zijanye n’ingwara ntavyo baravye boraba umuntu bakamurungika kubera babona ashoboye aho hantu kandi bakaraba yuko ni ukuvuga ko amagara abyemera hanyuma birakwiye yuko ahantu bashize ababigisha baronka aho baba rero je nifuza ko iyi komisiyo de la deploiement yogira de descente igasubira igaca aho yaciye bakaraba abantu barenganijwe bakaraba nabo bidashoboka ko baja gukora aho hantu kuko bariho hanyuma bakaraba ingene bafata izindi ngingo tubandanye n'ano makuru mu bijyanye n'amagara y'abantu indwara nk'inzoka zo mu nda imibembe indwara y'amaso uburire ni zimwe mu ndwara zititaweho bihagije zibonekeza ngaha mu burundi nk'uko bivugwa na muganga bucumi victor arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara zititaweho bihagije n'uruhumyi hari mu nama yo gutegura indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo bitegekanijwe kuva ku igenekerezo rya gatanu gushika ku igenekerezo rya munani kigarama uyu mwaka agahamagarira abanyagihugu kwitwararika isuku ryo ku mubiri n'iry'ibifungurwa kugira ngo birinde izo ndwara tumukurikire yaganiriye na Gertrude nayo izo tumaze kubona ni izi nzoka zo mu nda eh, hari n'iyindi ndwara y'inzoka nyine yitwa pirariziyoze hari indwara y'urukushi eh, cyane cyane aha mu kiyaya cy'imbo no mu bice bya kumoso hariho n'indwara y'imibembe nayo nere muri izo ndwara zititaweho bihagije n'indwara yifata amaso bita uburire mu kirundi izo ndwara rero mu burundi turamaze kubona ko hamwe hamwe zihari n'ahatari hose indwara imwe imwe yose irafise ukuntu yandurwa eh, no n'ukuntu abantu bashobora kuyikingira dufatiye nko kwiza indwara z'inzoka ahanini zandurwa mu gufungura ibifungurwa bitagiriwe isuku bihagije kuko akenshi zica mu kanwa rero eh, abantu bozirinda mu kugira isuku ry'ibifungurwa n'isuku ry'umubiri irya nzoka yindi yitwa bilariziyoze nayo kuyikingira ni ukugerageza kutajya gukinira ahantu hari ibiziba eh, canke kugerageza nko kubarimyi b'imiceri bakambara bimwe bita amabote imibindi kugira eh, ntibajye mu mazi iyo barimo ijya migera kuko twavuze ko ijya nzoka ifata umuntu yinjiriye mu rukoba hanyuma igaca iduga mu maraso igashika eh, no mu bihimba byo mu nda ku ngwara y'uruhumyi naho ntituhimiriza abantu kugira isuku ryo mu maso kwama biyogeje mu maso ku munsi n'imiburiburi umuntu akiyoza mu maso n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu vyarerekanye yuko ibiharuro byagabanutse cyane mbere tubandanije kuba umurindi dushobora kugira n'igihe izo ngwara mu myaka mikeyiza dushobora kuba twazitujije burundu ngaha mu gihugu cyacu cacu c'uburundi imana isumba ingimba tubonanye n'ano makuru mu bijyanye n'ubutungane amadosiye arenga igihumbi yarakozwe muri sentare nkuru y'igihugu ya mwaro mu isekeza ryo kuva mu kwezi kwa gatandatu gushyika mu kwezi kwa cumi guheze amadosiye arenga mirongo itanu niyo yasigaye nk'uko umukuru w'iyo sentare abivuga abakozi badakwiye hamwe no kubura imodoka kuri iyo sentare ngo ni zimwe mu ntambamyi zibonekeza kuri iyo sentare ruhande kuriyo izajya kuva mu kwezi kwa gatandatu gushyira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka abacamanza bo kuri senari nkuru y'igihugu ya mwaro bashyika ku matongo y'ababuranyi hamwe no guhinyuza ingene amasentare y'intango aba yashyize mu ngiro amamanza yacitse ku madosiye igihumbi na mirongo umunani n'indwi yari atekanijwe muri icyo gihe hakoze amadosiye igihumbi na mirongo ibiri n'icyenda yose yerekeye amatati y'amatongo amadosiye mirongo itanu n'umunani niyo yasigaye nk'uko urongoye sentare nkuru y'igihugu ya mwaro abivuga ngo inyuma y'icyo kiringo hari ayandi madose hafi mirongo umunani yiyongereye ngo muri iryo sekeza barahuye n'intambamyi nk'izifatiye ku mabarabara n'ibiraro bitameze neza ngo byarashikaho abacamanza bategezwa kuzunguruka imisozi n'amaguru kugira bashikaho baroye yindi ngorane ngo ifatiye ku kubura imodoka kuri iyo sentare haheze hafi imyaka itatu urongo iyo sentare toma ntukamazina avuga ko bishika bagategerezwa gutira mu bundi buzi ngo mu gihe naho nyene zishobora kuba zajyanywe ku yindi mirimo ngo n'uburaro makomine nibuboneka byoroshye ngo hari aho bajya kurara igitega cyangwa imatana bakoreye ku mpera z'amakomine ya ndava nyabihanga cyangwa bisoro kuri iyo sentare kandi ngo n'abacamanza ntibakwiye kuko hari cumi na batatu gusa ngo bikenewe ko hari abajya i kuburanisha abanyororo b'i mwaro bahafungiwe ngo byaca bigora umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya mwaro agasaba ubushikiranganji bubajejwe kubaronsa abandi bakozi hamwe n'ibikoresho ngo byitwa gps ngo bifasha mu gupima uburebure bw'amatongo mwomenya ko ibice mirongo umunani kw'ijana vy'imanza ziri muri sentare nkuru y'igihugu ya mwaro zerekeye amatati y'amatongo yimwaro rohandi kuri radio isanganiro arakoze Lohandi kuri yo mu kurangizana amakuru abakenyezi y'ingo ntakibazitira gukora umwuga w'uburovyi nk'abagabo Gabriel Butoyi arongoye ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi yabivugiye mu nama eh, kubakorera mu gisata c'uburovyi kuri uyu wa gatandatu mu rumonge ni mu gihe abagabo bavuga ko abakenyezi bagiye mu kiyaga amafi adasubira kuboneka Jean Pierre Misago abenshi mu bagabo n'imisore bakora umwuga wo kuroba ku w'uburozi wo mu rumonge bavuga ko atamukenyezi yo kwinjira mu kiyaga tanganyika kuroba kuko coca gihumana amafi ntasubire kuboneka ku bwa gaburiyeri butoyi arongoye ishyirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu burundi abavuga ibyo n'abacubakiye ku migenzo ya kera ubu yahindutse ibyo bavuga ngo hari ibizira canke ngo hariho ibihumanya aho babikurasa ahandi murazi uburovyi mu myaka ya mirongo itatu n'indwi igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itatu n'indwi hashingwa hashirwaho itegeko ry'uburovyi n'uruhigi ivyo bintu byari bifatanye bavyita ngo itegeko rigenga uburovyi n'uruhigi mu Burundi ico gihe naho murazi yuko ivy'uruhigi vyarimwo ibintu vy'imigenzo myinshi Eh, ibintu byo kuziririza nuko rero baheza babifatanya n'uburobyi mugabo uburobyi ni umwuga ukomeye cyane numwuga kandi ukoreshwa ingufu ukoresha n'ubwenge nta bintu by'amareba bijamwo rero aho bawumva bavuga ngo abakenyezi bagiye mu burobyi ngo barahumanya ikiyaga bagira nta handi babikura bikura kuri ivyo bari bafatanije iryo tegeko ry'uburobyi n'uruhigi ubu rero itegeko ry'uburobyi ririgenga ni itegeko ry'uburobyi n'ubworozi bw'amafi ni ukuvuga ko nta bintu byo kwitiranya ibintu n'ibindi nta byo gukoresha ibintu by'amariba cyangwa kwiyumvira iby'amariba ni umwuga ukoreshwa ubwenge n'ubukerebutsi n'inguvu ni ukuvuga yuko umukenyezi mu burobyi ntacyo none ahubwo murazi ko umukenyezi mu bintu byose ni inkingi y'iterambere ry'igihugu Gabriel Butoyi ashikiriza ko no mu bindi bihugu nka za Senegal, Nigeria, Cote d'Ivoire no mu mazinga menshi abakenyezi baroba ivyo rero ngo n'abarundikazi bobikora kuba hari abakenyezi batekera abarovyi baherutse guhagarikwa muri uwo mwuga ngo si ukubirukana mu muryango w'abarovyi ariko ngo ni ukugira ngo ishyirahamwe ryabo ritunganywe neza jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro yashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru iwacu mu nimero yasohotse ku munsi wa gatanu kiragaruka cyane ku biganiro by'abarundi biriko bibera iyo arusha ku nshuro igira kane ngo yoba ari inshuro ya nyuma muri icyo gisagara cya Tanzania ivyo biganiro ngo bitegerezwa gusozegwa n'amasezerano ashizwe ku mukono imbere y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko iwacu ivuga ko ari umugambi uri mu ivyifuzo byinshi mugabo kikagumana ikibazo ngo ko kwiyo warusha ko baragatsika nyuma bigitangura ku munsi wa kabiri umuhuzo yashize abaganira mu migwi ibiri wa ugizwe n'imigambwe abanyepolitike hamwe n'abahoze batwara igihugu wa kabiri ugizwe nabo mu mashirahamwe yigenga abanyamadini abakenyezi n'ugwaruka ariko bwake rimwe gusa ku wa gatatu haciye haba imigwi itanu ikinyamakuru iwacu kibandanya kivuga ko iryo sango rititabiriwe n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abo mu mashirahamwe yigenga bari mu buhongiro ngo bishobora kuba ari imbura mbi mugabo mu mwihwezo w'ikinyamakuru iwacu bandika ko izo biganiro byatanguye uko bagahagarara kuri uko kuba hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura batarimwo ngo hamwe no kwirengagiza abahoze biyamiriza ikiringo cya gatatu bahamagariye abantu mu myerekano ico kinyamakuru cemeza ko amahoro arondegwa hagati y'abafitaniye amatati no ku rubuga rw'abanditsi yaga baragaruka kuri ivyo biganiro vy'iyarusha barashimikira cyane kuri uko gusiba kw'abatari bake mu banyepolitike hamwe n'abo mu mashyirahamwe yigenga bari mu buhungiro mugabo ngo iyo politike yo kutitabira ubutumire nta kinini izofasha Burundi yaga yemeza ko iyo ngingo izotuma inyinshi ku ngorane zihanze igihugu izoteba kuboneka ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant candika ku vyigwa bitariko biratangwa ku mashuri amwe amwe iruhande y'ivyigwa bisanzwe bitegekanijwe mu mashuri y'imyuga mugabo bikibuza bigisha hari ibindi bimwe bimwe bigihanze ubuyobozi bw'amashuri la voix de l'enseignant ivuga nk'ivyo bita entrepreneuriat TIC igiswahili n'ibiharuro ingorane ihari niyo kuba hakenya bigisha canke naho ababa baravyigiye yamara rimwe na rimwe abayobozi bo ntibashima kubivugira hejuru ku gutinya gukugwa La Voix de l'enseignant iratanga akarorero ku ishure ryisumbuye rya Gakungu mu ya Rutana hari umwigisha yarangije kaminuza mu mico n'imigenzo vya Afrika ivyo bita langue littératures africaines atanga ivyigwa vy'ibiharuro n'igifaransa mu myaka ya nyuma arishimira akazi arangura mugabo akagira ati ni ugufatira abanyeshure mu kurindira ko ubushikiranganje buzana bigisha nayo ubundi iryo shure ngo kugeza ubu rifisa abigisha babiri batarenga ku masomero atatu aberamwo ivyigwa amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru itororokanirizo ry'amakuru ya BP naryo ryandika ku mugabo aherutse gucigwa umunyororo wo guherayo mu rumonge ni uwitwa Pascal Murekambanze senare nkuru y'iyo ntara imwagirizi cyaha cyo kwica umukenyezi bubakanye yamuciriye uwo munyororo itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwa cumi na rimwe yisunze ingingo y'amajana abiri na cumi na gatatu y'igitabo mpanabyaha intandaro uwo mugabo ngo yahitanye inka muri zimwe zitangwa mu gufasha abanyagihugu arayigurisha umugore ntiyari yagishijwe inama ariko kuja kwitura abategetsi muri komine buyengero ubwo nabwo ntibwatevye kurungikira umutahe mureka mbanze nawe kamuje mutwe ariko gufata ingingo yo kuzimanganya ubuzima bw'uwamutaburije umukenyezi wubakanye mugabo wewe avuga ko ico caha atari yagiteguye ingurane rusangi nayo ngo nicisha imikizo gikomeye kugira abantu bashikira iterambere ivyo nivyandikwa n'ikinyamakuru buhundiyeko Ihangiro ngo ni ugufata mu mugongo abo banyagihugu mu migambi yabo yo kwiteza imbere muri abo nyene hakaba bemeza ko ingurane nk'izo zifashe cyane mu gushikira iterambere Burundi ko ihagarara ku na Idefonse Nduwimana akorera mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na CSM mu kwemeza ko ingurane ku bantu bagiye hamwe ari ngirakamaro cyane cyane ngo zirafasha abakenyezi mu gukomeza umubano mwiza gukorera hamwe no kwijukira ibijyanye no kuziganya aha naho turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku dusozereye mwayashikirijwe na francine ndeho ku bwayo afatikanije na leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru